ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا Et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. إنما disant C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie.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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume.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 إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Cela sera pour vous une récompense, et votre effort sera reconnu. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا En vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Endure donc ce que ton Seigneur a décrété, et n'obéis ni aux pécheurs parmi eux, ni aux grands mécréants.